Asi eskerrak ematen berriro ere, e, gaur gerturatu zareten jendeta guztiari, eta e, azkenengo hilabeteotan, korapio askatu kanpainaren barroan, e, eh, babesa eman diguzuen jende eta eragile guztia. Mila, mila, esker. bueno, jakingo de suenes, eh, kampaina Olimpiaza Sarana kasuaren arira sortzen da. Eh, kampaina honen eh, el bat da, bueno, eh, saspi militante eh, tartea en konflikto aurrera darama langilea eh, enkausatuak izan garelako eh, estortio garraitua egotita. Eta, bueno, gaur maiatzak bat, eh, langile klasearen oroimen eta borroka egun hau, kampaina honen parte eh, egin nahi izan dugu errepresioa gure klasearen zapalkuntza mota guztietan adierazten delako. Gaurkoan, zapalkuntza eta errepresioen aurka antolatzen diren espresio ezberdinak e, elkartu gara hemen, eta, bueno, ba, pixka bat erakusteko e, korapioa modurik badago, elkarlaguntza eta klase antolakuntzaren bide izango delako. Orduan, bueno, esterik gabez nire luzatuko, eta aurkeztuko dizkizuet e, eh, izlariak, e, eh, aurrena alde zarreko etxe bizita sindikatua. E, eh, e... Errondoko hau zoetxea desalo jarrizkoan dagoena, UIB ikasle sindikatua. Eta regularizazioen ja. Eta, bueno, ba, hori, itza usten dizuet, e, benetan mila-mila esker zuen eguneroko eta lanean eredu izateagatik. Así que aurrera. Gu, azet bizitza sindikatua gara, eta aldezarra, Pilbosarra eta zantra gauzoetan lan egiten dugu. Duela urte bete, ginen lanean, eta osnarketa, kolektibo ezberdinen bitartez, klase ikuspegitik gauzoboterea boterea eta hauzo antolatzeko beharra ikusi genuen. Gure abia puntua izan den planteamendua. Gaur egun, esplotazioa eta prekarietatea langile onbizitzetako esparru guztiak zeharkatzen ditu. Eta horregaitik, soldatapeko lanetik aratago, gure bizitzetako arlo guztietan dominazio kapitalistaren aurkantolatzen hasi behar garela uste dugu. Oroar, azetetik, etxe bizitzarekin zerikusia duten arazo ustez individualei erantzun kolektiboak ematen zaiatzen gara. Egunerokotasunean kotasunean, asamblada bitartez lan egiten dugu. Etxe bizitzaren arazoak dituzten pertsonez eta militantez osatuta dagoena. Hortaz, helburua arazoa konpondu bitartean eta ondoren sindikatura kaltetu gisa iristen direnak asambladaren parte bihurtzea eta militante bihurtzea dugu helburu. Prozesu kolektibo honen bidez, beraz, gatazka individual horiei erantzuten saiatzen gara. Pedagogia eta formakuntzaren bitartez komunitate politikoa sortuz. Baina zergaitik antolatzen gara etxe bizitzaren esparruan? Gaur egun, gero eta esplotatuago bizi edo biziron garen honetan, esplotazioa lan arlotik aratago edatu, dela ulertzen dugu. Eta egoera honetan, etxe bizitza elementu zentrala bihurtu da. Etxe bizitza guztiz merkantilizatua izan da, eskubide izatetik negozio izatera igaroz. Eta zer esan nahi du honek, etxe bizitza merkatu globalean erosi eta saltzen den merkantzia bat gehiago dela. Etxe bizitzaren arazoa, beraz, arazo estrukturala da. Dezjabetu hon bizitzak osotasunean zeharkatzen duen arazoa. Baina gainera, zapalkuntza patriarkalarekin eta kolonialarekin modu sistematikoan tartekatu eta materializatzen da. Eta zergaitik etxe bizitzarena klase arazoa da? Soldatapeko lanaren kateetara guztiz lotzen gaituen elementua delako. Soldatarik ez baduzu, inoiz ez duzu etxe bat izango, ez da mereziko. Etxe bizitze bat izatea, esplotatua, izatera kondenatzen gaitu. Gure soldataren erdia baino gehiago, alokairua ordaintzeko erabiliz. Eta zergaitik diogu klase arazoa den hau beste zapalkuntza batzuekin tartuekatzen dela? Ba migrantea bazara, inkilina giza bermatzen zaizkigun eskubide gutzi horiek, ia berehala galtzen dituzulako erroldarako eskubidea edo kontratu baterako eskubidea izaterako. Eta gainera, emakume langilea bazara, alokairua bilatzeko orduan, edo jabe, edo instituzioekin, edo zingatazka izateko momentuan, egunero emakume giza bizi ditugun indarkeri guztiak erreproduzitzen dira. Horregatik guztiagatik diogu ezin dugula etxe bizitzaren arazoa ulertu, dominazio kapitalista ulertu gabe. Eta era berean ezin ditugu gure etxe bizitzak defendatu arazo hau klase parametroetan kokatzen ez badugu. Horregatik etxe aldeko borroka klase borroka izan behar du, feminista eta antirrazista. Bide honetan gure apustua etxe arazoa politizatzea eta erradikalizatzea da. Parametro instituzionalistetatik eta asistenzialistetatik kanpo. Eta arazoa politizatzeko, dominazio kapitalistaren oinarri eta funtza den azintzea ezinbestekoa da. Hau da, jabetza pribatua. Etxe aldeko borrokaren azken helburua beraz, honen desmerkantilizazioa izan behar du. Jabetza pribatua abolitu arte. Amaitzeko eta laburbiltzeko, kapitalismoaren fase historiko honetan eta krisi egoeran, zenbat erronka ditugu aurretik eskuak zikintzeko eta kontraesanetatik lan egiteko unea dela sinisten dugu. Gure klasearen behar materialei erantzun kolektiboak emanez. Eta behar hauen kolektibizazioaren bitartez gure klasea antolatuz. Krisiak aukera izan ohi dira kapitalistentzat. Metaketa, valorizazioa, etekinak, baina klasen arteko borroka suspertzeko aukera ere izan daitezela uste dugu. Gure klasea berrantolatzeko tresna teorikoak garatuz eta hauek praktikara eramateko bitartekoak sortuz. Gure postua, beraz, komunitate politikoaren eraikuntza da. Kapitalismoak asko kendu digu, tartean komunitatea. Klase kontzientzia ez da soilik esplotatu izatearen ondorioz pizten. Klase kontzientzia komunitate bereko kide izatearen ondorio ere bada lotura, balio eta etika komun bat duen komunitate batena. Horregaitik, gurea, klasea berrentoratzeko komunitate politiko eta inorri etiko komun horiek berreraiki beharko ditugu. Ez klase esplotatu gisa antolatzeko, baizik eta langile, baizik eta klase irautzaile gisa, egungo gauzen egoera deusestatzen eta gainditzen duen mugimenduaren zati gisa. Gora langileen borroka! Azken asteotan guri egokitu zaigu auzarentzat horren garrantzitsua den proiektua eta espazioa indar guztiekin defendatzea. Berehalako desalojo mehatxuak arriskuan jarri du errondoko auzoetzea. San Ignacio, Elorrieta eta Ibarreko Landa auzoetako antolakuntza politiko, jardun militante eta kulturalerako ezinbestekoa den proiektua errondokoren ustutzeak langile antolakuntzaren desmoralizazio funtzio argia du. Eta auzoko talde eta eragileen kaleak, eragilea kalean usteak, jarduerarik gabe utz ditzake horietako asko. Burgi, burgesiaren biziraupenerako ezinbesteko den jabetza pribatuaren defentsa ere badago errondoko errondokoren desalojo matxoaren atzean. Izan ere, Mondragon kooperatibaren parte den erozki enpresa milioiduna, da errondoko eta hauza proiektu oso baten kalean utzi nahi duena. Bere jabetza pribatua defendatu eta espazio horren erabilera kolektiboa hauzukidei ukatzeko. Berriz, utzik eta abandonaturik gara Kapitalaren lege burgesa baliatuz eta poliziaren laguntzarekin kaleratu nahi gaituzte. Unbarraren monopolia baliatu nahi dute antolakuntza politikoaren eta jabetza kolektiboaren kontra. Baina aurrean izango gaituzte. Sistema kapitalistaren egiturazko violentziaren espresio diren eraso hauen aurrean, antolakuntza politikoaren beharra defendatzen baitugu. Desalojo arriskoan dauden azikarriak txorimalo gaztetxeak, edo kinu, kinu egin bezala. Okupazioaren aurkako erazoaldi eta kanpaina mediatikoari ere aurre egin behar diogu. Jabetza pribatuaren defentsa itzuak, klase ertainaren ilusioa likatzea eta langileon klase kontsientzia oztopatzea helburu baitu. Gaur, hemen botatzen dugun aldarriak oiartzun izan behar da, izan behar du gure auzoetan auzoko antolakuntza politikoa sustatzen jarraitu behar dugu. Indar iraultzaileak artikulatzen, klase kontsientzia eta elkartasuna sustatzen, autodefentza feminista eraikitzen, gure etxeen eta bizitzen defentza antolatzen, gure kaleak, mendiak eta hortuak nabesten, eta auzoko kultura politiko eta militanteari eusten. Izan ere, guk jaso dugun ondoren gotza politikoa praktikara eramatearen emaitza da errondoko hauzo etxea, eta lau urte hauetako irilbidea. Horregaitik ezin dugu ahaztu kulturretxearen eredua. Mila bederatzireun da irurogeita mazazpian, hauzo mugimenduak falanjaren kuartela okupatu zuenetik, 2000 irura arte, zanin bizirik egon zen proiektua. Bizkaiko foru aldundiak eta Bilboko udalak lurperatu zuten arte. Auzoko mugimendu politiko, sozial eta kulturaren erreferentzia gunea ezabatu guran. Ez zuten lortu, ordea, eta hemen jarraitzen dugu. Kultura herrikoia sortzen, okupazioaren defentsan eta langileontzako antolakuntzarako tresnak eta espazioak eraikitzen. Ezinezkoa izango zaie errondokok berpiztutako zugarra itzaltzea. Errondoko betirako auzoren txat izan dadin, eta edonon zabal dadin. Gora okupazioa eta gora langile morroka! Eta bihar e, badago manifa bat, sarrikon, sarriko metro geltokia egin, amabitan, así que hori ikusten gara, nahi zuen. Lenik eta behin, eskerrik asko Bilboko langile autodefentsa sareari gonbidapenaren gatik. Eta gure elkartasuna ematea, langileon baldintzen defentsa egiteagatik erreprimituak izaten ari diren zazpikidei eta langile autodefentsa sareari. Gu, unibertsitateko indar batasunatik batoz. UIBek, unibertsitateko langile sektore ezberdinen bateragune eta borrokarako tresna izan nahi du. Izan ere, egungo gizarte kapitalistan kapitala metatzeko beharrak agintzen du edonon. Eta langile klaseko kideok gure bizitzako esfera guztietan jasaten dugu desjabetu eta zapalduen kondizioa, baita hezkuntza esparruan ere. Uibe martxan jarri zenetik, amaika izan dira martxan jarritako borrokak. Ikas balintzen hobekuntzari lotutakoak, langile klasearen hezkuntzarako sarbidea ostopatzen duten unibertsitateko tasa eta bekei lotutakoak, berdintasun politika faltsuekin amaitzeko protokoloarekin egindako lanketa, askatasun politiko urraketa etengabe jemandako erantzuna eta abarduze bat. Horrez gain, unibertsitateko sektorez berdinek abiatutako borrokekin bat egindu uibek. Esaterako, garbitzaileek pasaren urtean hasitako borrokaren parte izan gara hasieratik. Haien egoera azaleratzen lagundu eta beste sektoreen elkartasuna bultzatzeko helburuz. Azken urteetan eta bereziki pandemia garaian, haien lan baldintzak modu ikaragarrian egin dute okerrera. Lanaldi partzialak, ordutegi negargarriak, segurtasun eza, Gainera, aipatutako askatasun politikoen ukape nabarmena ere sufritu dute garbitzaileek. Pasaren urtean, abiarazitako greba debekatu zieten, eun, eun, euneko euneko zerbitzu minimoak ezarriz. Ui betik, argi dugu urgentzia asko egin beharra dela langile sektori guzti hauen antolatzeko baldintza politikoak eta tresna eraginkorrak garatzea. Bizi dugun testu inguru honetan, bereziki aipagarria da, gizarteko beste esparru guztietan bezala, Unibertsitatean ematen ari den askatasun politikoen urraketa etengabea eta borroka ezberdinen gaineko errepresioa. Bilboko langile autodefentsa saretik ondo adierazi duzuen bezala, eta azken hilabetetako kasu garien bitartez ikus dezakegun bezala, errepresio kasu bat bera ere ez da kasu isolatua. COVID-19aren aitzakipean abiatu den ofentsioaren adibidak baino ez dira. Unibertsitatean, kampus guztietan sufritu bari izan ditugu langile sektoren askatasun politikoen aurkako etengabeko erasoa ikasturte hasieratik lan politiko egitea galarazi baitigute. Kampusetan presentzia polizia landituz, azpiegitura gabe utziz, politika egitagatik zigorrak ezarriz edo tabiltzeko eskubida galaraziz besteak beste. Honen oso adibidargia da, aurtengo kurtson ibaetan, ibaetako kampusean gertaturikoa. COVID-19 aintzakipean, kampusean lan politiko aurrera eramateko ezinbestekoa zen espazio bakarra itxizegun EHUk kurtso hasieran. Hori zela eta, bertako uibeko kideak espazio berri bat eskatu zuten, sei hilabetez dekanotzaren erantzunik jaso gabe. Dekanotza zein errektore horretzaren aldetik, erakutsitako borondate faltaren aurrean, uibeko kideek gela bat hartu eta erabiltzen hasi ziren zuzenean, EH Uri posizio hartu bat eksekikuz. Baina, erre horretzaren erantzuna, handik biegunera laurogei ertzain bidaltzea izan zen, bertan gaua pasatzen ari ziren kideak bota eta izuntzeko. EH, EH Uren kampus izera poliziala azaleratuz. Hala ere, Beste behin argi geratu da soilik antolakuntzaren bitartez sortzen direla garaipenak. Langile on askatasun politikoak defendatu eta baldintza materialen hobekuntzarako aukera bakarra antolakuntza dela. Izan ere, aurreko aste honetan bertako ki, kideek beste bigela hartu dituzte eta dekanotzak onartu egin du antolatzeko eta gure interesen alde jarruteko azpiegitura bat ematea. Testu inguru honen aurrean, garrantzi handia du esparru guztietan langile klasearen batasuna artikulatzeak eta helburu horrekin sortu zen UIB. Unibertsitate esparruan zapalduak aurkitzen garen langile sektoreak egungo unibertsitate ere du burgesaren gaindipena irudikatzen duen programa baten bairan artikulatzeko. Izan ere, beharrezkoa da guztioi komuna zaigun klase kondizioa oinarritzat hartuta batasunari zentzu estrategikoa emateko aurrera pausuak ematea. Eta zentzu horretan, UIB ere Bilboko Kontseilu Sozialistak moiuan zeiter ditan dituen manifestazioan egongo gara. Azkenik, babes eta animo osoa emanaiko genioke langile autodefentsa sareari abiatutako kanpainarekin. Gara izaiak denontzat, eta errepresio izango da langile antolakuntza ostopatzeko erabiliko duten arma nagusia. Gure egin beharra da, kasu ezberdinen bitartez, antolakuntzaren beharrezkotasuna azalerazi eta elkartasuna antolatzea. Langile barrokari errepresiorik ez, El empleo es un derecho. El empleo es un derecho. El empleo es un derecho. La dignidad no se negocia. Regularización ya. Desde la plataforma de regularización Ya Vizcaya queremos visibilizar y denunciar todo acto de discriminación y deshumanización que pesa sobre nuestros cuerpos debido a la falta de derechos, consecuencia de leyes racistas, falta de voluntad política y sobre todo la perpetuación del colonialismo en nuestras vidas y territorio de las personas migradas. Entendemos que la precariedad no solo sufren las personas inmigrantes, pero es necesario realzar que sí somos el colectivo que cada vez está en situación de pobreza, exclusión social y con la tasa más alta de desempleo y precariedad laboral, peor aún para las mujeres inmigrantes. Es necesario entender que una persona migrante obrera nunca es igual a una nativa obrera, ya que el racismo institucional que soportamos condiciona nuestras vidas en cada momento. En los casos en los que podemos acceder a un trabajo, contamos con salarios mucho más bajos que los nacionales y en peores situaciones. Y cuando los perdemos, también perdemos nuestros papeles. Nos convertimos en una persona sin derecho y eso no le sucede a, una personas nacionales. Además, en los trabajos donde se, visibilizan una mayor situación de explotación laboral, por ejemplo, en los cultivos agrícolas, hostelería, en el ámbito doméstico, en el sector de los cuidados a personas dependientes. Estos ejemplos son realizados en su mayoría por personas en situación administrativa irregular, con condiciones laborales de abuso, sin derecho a prestaciones por desempleo, horarios laborales extensos o incluso sin días libres en caso de las internas. Somos más de 600.000 las personas en, en situación administrativa irregular que vivimos sin tener derecho a poder acceder al mercado laboral. Trabajamos en la economía sumergida, con sueldos indignos y jornadas intensas, sin tener oportunidades en el Estado español. Es urgente que los países de acogida respeten los derechos fundamentales de todas las personas y reivindicamos en este día la lucha de las personas inmigrantes por el derecho a trabajar y sobre todo por el acceso a posibilidades de empleo dignos. Regularización ya, Vizcaya. bezala hemen aurkitzen gara, maiatzaren batean. Egun eta hogeita amaboz urte pasadira Txikagon, jaimarketen aurrera eramandako matxina dati. Bozkide izan ziren eraiak maiatzaren lehen hartan. Eta beste iruk bizi, biziarteko kartxela zigorra jaso zuten. Zortzi orduko lanaldearen alde borrokatxagatik. Historiak irakatsi digu zapalkuntzaren aurkako borrokak borrokaren beste adibide bat izan dela hau lur komunalen privatizazioaren aurka borrokatu zuten nekazarietatik Parisko komunan autantolatutako emakumetara. Kolonialismoaren aurka egunero altzatzen diren herrietatik, demokraziaren presondegietan matxinatutako preso eta autodefentsa zareak eratzen dituzten migratutako komunitateetara. etara. Milak adibidez berdile gure borrokan horabidean gidatu eta indartzen gaituen iruditegia osatzen dute. Gaur egun, gure kideen indar eta odolez irabazitako, oinarrizko eskubideak ezabatzen ari zaizkigula ikus dezakegu. Sistema honen egiturazko krisiaren fase berri batean aurkitzen gara. Honek egunero frogatzen duelarik benetan funtzionatu egiten duela. Hain zuzen, mundu osoan zeharreko milioika langileren indarrak eta bizitza konsumitzeari esker funtzionatzen du egungo gizarteak. Indarrak batzeko zalantzarik ez duten gutxi batzuentak funtzionatzen du. Mota guztietako erresistentziaren aurrean gogor eratzun, erantzuten duten hoientzat. Ala ere, burgesiak bere baitan elkar babesa aplikatzen duela ulertu eta klase desjabetu gisa batera erantzuten dugun arte funtzionatzen du gizarte kapitalista. Ongizat estatuaren baldintzan agortuta hortitzen direla jakinda, antolakuntza proletario oro erreprimitzeko antolatzen dabil estatua. Sozialdemokrazia gizarte kapitalista kapitalistari krisia bera bezain berezkoa zaion egoera horretara atzera buelta egin nahi duen arren, sinisten dugu ongizat estatua gizarte kapitalista bera bezala, kolonien espoliazioari, bioanistazuna zintzitzeari eta aze den industriari esker existitu dela. Mantendu ezin izan duen estratu banaketa baten bitarte saiatu da gure klasea banatzen. Gure ordua da orain. Gaitasunak handitzea, albidetzen gaituzten sare eta binkulazioak eratzen saiatu behar gara. Burgesiak ondo zagutzen du sistema berak garatzen duen antagonismoa. Burgesiak bere parekoak laguntzen ditu eta betidanik langile ona izan dena berreskuratzen saiatzen direnak zigotzen ditu. Sistema honen jaiotzatik mundua sostengatu duen klasea artikulatzeko beharrezkoa zaigu fronte komuna osatzea. Klase elkartasuna eta autoantolakuntza auto, dira gure indarra. Hori da, daukagun guztia. Bilboko langile autodefentza zaretik, prozesu honetan gure karpen txikia egin nahi dugu. Langileon, autantolakuntzarretatik, bertatik garaipenak kolektiboki lortzen dituen sare bat osatu nahi dugu. Batazka individualak, langile guztionak, izateko helburuz, garaipen bakoitza langile klase osoarena biakatu dadin. Duela hilabete batzu, ekospen modu kapitalistaren bermea den estatuak langile zarea erazutu ez zuen gure dena, gurea dena Ez dago beharrik honek eta bere morroiek jokatzen duten papera berriro ere nabarmaintzeko. Hala ere, honek beste behin erakutsi du gure klaseak eraso bat jasatzen, jasaten duenean, ziegitasun osoko defentsa eraikitzen jarraitzen dugula. dugula. Mila esker bertan egon zareten guztioi. Elkarrekin autodefentsa antolatu. Operazio represio hau ez da kasu isolatua. Ez du ezta ere lasengain zentratzen bere tensioa. Autoantolakuntza proletario oro zigortua izango dela ziurtatu besterik ez du egiten. Ideia horrekin eman genion hasiera korapio askatu kanpainari. Bi helburuekin. Batetik, kasua zaratzeko, azaleraziz ez dela salbuespena eta gungo testu inguru errepresibaren beste adibide bat dela eta bestetik, guri interesen aldeko borroka ahalbidetu dezaken klase sustatzea langile klaseko hain bat sektoreren antolakuntzaren bitartez. Argi daukagu, hau ez dela klase antolakuntzaren aurkako azken ofentsiba izango. Beharrezkoa da egora hau aldatzea, gure gaitasunak eta indarrak handitzea, errepresiaren aurka borrokatu eta klase elkartasuna antolat, antolatu. Jaimarket meboian izan da, dehi egin dugu klase batasun eta elkartasunera. Garen zaiak datoz eta a indarrak batuz egin halko diogu aurre datorren ari. Borrokak zaretuz klase batasuna indartu. Como cada uno de mayo, aquí nos encontramos. 135 años han pasado desde la revuelta de Hal Michael, en Chicago. Aquel 1 de mayo costó la vida de cinco compañeros mientras otros tres eran condenados a cadena perpetua por luchar por una jornada de ocho horas. Pero la historia nos muestra que este ha sido un ejemplo más de lucha y resistencia contra la opresión. Desde las campesinas que lucharon contra las privatizaciones de las tierras comunales, las mujeres autoorganizadas en la Comuna de París, los pueblos que cada día resisten el colonialismo, las presas amotinadas en las cárceles de la democracia, las comunidades migradas que generan redes de autodefensa en los barrios y miles de ejemplos más que nos inspiran y fortalecen el rumbo de nuestra historia. Hoy vemos como derechos básicos ganados a fuerza de la sangre de nuestras compañeras nos son arrebatados, inmersos en una nueva fase de una crisis estructural de un sistema que cada día demuestra que sí funciona. Funciona gracias a la combustión de millones de vidas de trabajadoras a lo largo de todo el mundo Funciona para que unos pocos que no en unir fuerzas y cerrar filas ante cualquier tipo de resistencia, funciona hasta que entendamos que la burguesía se protege entre sí y que debemos de atacar juntas, como clase despedida. Visto que las condiciones del estado de bienestar están agotadas, el Estado se organiza para reprimir cualquier tipo de organización proletaria. Por mucho que la socialdemocracia intente devolver a la vida de un estadio del capitalismo tan natural como el de las propias crisis, Creemos firmemente que el estado de bienestar, mismo capitalismo ha existido gracias al expolio colonial, a la muerte de la biodiversidad y a una industria que ha enfermado del propio empacho. Ha intentado dividir a nuestra clase en una subcategoría que no ha conseguido sostener. Ahora es nuestro momento. Debemos generar redes y vínculos que nos ayuden a acumular capacidades. La burguesía conoce bien el antagonismo que desarrolla el sistema la burguesía socorre a sus iguales y castiga a quienes intentan recuperar lo que siempre fue nuestro. Debemos generar frentes comunes para poder articular a una clase que ha sostenido el mundo desde el estado embrionario de este sistema. Nuestras fuerzas son el apoyo mutuo y la eternización. Eso es todo lo que tenemos. Desde el la Colorido de Sarea queremos hacer nuestra pequeña aportación en este proceso. Desde esa misma autoorganización de las trabajadoras Queremos desarrollar una red que logre victorias colectivamente, con el fin de que los conflictos individuales sean de todas las trabajadoras y conseguir de esta manera que las victorias nos pertenezcan como clase. Hace unos meses el Estado, garante del modo de producción capitalista, atacó a esta red de trabajadoras por el mero hecho de exigir lo que es nuestro. No cabe más que destacar cuál es el papel de este y de sus siervos, los diferentes cuerpos policiales, cuando las trabajadoras se unen. Aún así, esto ha demostrado que cuando nuestra clase sufre un ataque, seguimos construyendo la legítima defensa. Gracias a todas las que habéis estado ahí. Juntas organizamos la autodefensa. Esta operación represiva no ha sido algo puntual, ni centra su actividad en LAS, solo refuerza la idea de que toda organización o organización proletaria será castigada. Con esa idea sacamos a la luz la campaña Corapilo A Ascatu, con un doble objetivo. Por un lado, denunciar este caso represivo, visibilizando que no es una excepción, sino un ejemplo más de la coyuntura represiva actual. Y por otro, impulsar la solidaridad mediante la organización de todos los sectores de la clase trabajadora, que posibilite la lucha por nuestros intereses. Tenemos claro que esta no va a ser la última ofensiva contra la organización de clase. Es necesario, pues, revertir esta situación, aumentar nuestras capacidades y fuerzas para luchar contra la represión y organizar la solidaridad de clase. Con Heimark en la memoria hacemos un llamamiento a la solidaridad y unidad de clase. Vienen tiempos difíciles y solo si unimos fuerzas podremos encarar a esta hidra de mil cabezas. ¡Hora Languillo en Borroca! Eta maitzeko, e, eh, zuen arretaren azken segundutxo bat bakarrik, da berriro dan hori eskerrak emateko eta altamen berezi bat egiteko, ba, e, azkenengo urte guzti hauetan, e, bueno, danok egin dugun arren, ba, maiatzak bat eginek jokatu duen papera e, eskertu bihotz bihotez, e, Bilboko herri mugimenduari e, e, arratsaleko maiatzak bateko arratsaleko tarte bat e, gordetzea sarduratu delako eta bueno, izan delako kriston kurraza eta utzi digulako bueno, txikia eta bueno, espero dugu e, duintasunez behintzat zuen bidea jarraitzea. Ezkerrik asko, peña.